Bu Kur'an ki ayat-ı afakiye ve ayat-ı enfüsiye ve ayat-ı elfaziye ile kıyamet gününe kadar mahfuzdur. Ve la rabbin ve la yabisin illa fi kitabil mübin. Yaş ve kuru ne varsa Kur'an'da mevcuttur. Tabi görene, körene, anlayana. Allah ile araya iyi edenler, muttakiler, ehli vera, Allah'a sevenler, Allah'ın sevdikleri Kur'an'dan anlarlar. Onu dinlemekle şifaya bulurlar, lezzet duyarlar. Tabi kalplerinde hastalık olan Kur'an-ı Kerim'i dinlese de anlayamaz. Anlasa da amir olamaz. hakire de anlayamaz. Onun için Allah ile arayı yaparsa bir kimse Kur'an'dan o vakit zevk duymaya başlar. O vakit Kur'an'ına şifa olur. Zira Kur'an mümine şifa, zalime ve kafire husurandır.